Nikolas Blean atzo prefetak adierazpen batzu egin ditu, eh, etxe bizitzen eh, inguruan eta beraz tokiko batzorde estrategiko baten sortzea iragarri du besteak beste. EH baik agiri bat plazaratu du. Nola hartu dituzue eh, prefetaren adierazpen horiek zer du EH baik erraiteko? Bon, ba, nahiko ona da, edo azirazle ona da, aldiz eh, prefetari interpelazio bat uh, igorri diogu, gutun baten eh, bidez, bere alako iru neurri iragartzeko onduko hasteetan, baita kigu uh, komitea estrategiko hortan um, eta aderazten behi batzu egitekoak ditola prefetak. Guri duriko epe ertain eta luzari begirako atzerabideak badira lantzeko, legaldak eta fiskalitate mailan eta abar, baina ikusita egoeraren uh, eh, lagitasuna bere alako neugriak ere eh, hartzekoak dira. Uste duzu eh, estatua, frantziako estatua, zinez kontziente dela edo uh, pres dela urrats batzu emaiteko beraz zentzu hortan eta batez ere bazken ba, hilabetetan izan diren mobilizazioen ondotik, eh? kontutan hartzeko ba, besteak beste Iparra Euskal Herriaren egoera? Bo, ba, argi dugu dena den merkatu librearen e, parean borondate politikoaren beharra badela eta borondate politiko horren sustatzeko egitar eh, mobilizazioak duela eraginen, zentzu hortan koantolatu ginuen manifestaldi bat duan den azaron beste eragileekin eta guri duriko presio hori mantendu behar da eh, lorpen batzen e, ukaiteko bere ala. Guri mm. duriko indar publikoek bai erriko etxe, bai elkarroak bihar parlamentuak, frantses parlamentuak aldatzeko eta estatuak prefetaren hauti badira aterabideak gauzak hasteko zuzen zen, sozial buruz, edo erbien biden kontrako borrokan, eh, edo fiskalitateaz, probosamen hausartak eh, egiteko. Aipatu duzu, beraz, eh, bere alako irun eurri eskatzen dituela EH baik, zehazten aldizki guzu? Bai, mo, simpleki gaur egun bada zonalde bat tentsopeko erriak konduktan hartzen dituenak. ipar Ipare Euskal Herriko goita lau erri baizik ez dira uh, barnean eta hor kontra esan lahi bat bada uh, eh, senpere, itxasu edo olako erriak ez baitira kontutan hartzen, eta eta zonalde horren barnean diren erriek dispositibo berezi batzu aktibatzen aldituzte etxibizitza ahloan, ala nola, bigarren etxibizitzen gain uh, zergari buruzkoa edo uh, eh, alokaiduen presioa mugatzeko dispositiboak, beraz hori lehen bailen edatu behar dela zonalde hori guri duriko bi uh, behatzu iragarri duena, eh, alokairuen eh, presioen mugatzearen aldeko dispositiboa eratzea uh, lehen bailen, eta hiru gogo eta segitzen maitugu horren inguruan, baita Korsikan eta Bretañan maiten diren gogoetekin batean, egoileak estatutuaren inguruan, badakigu ez dela bere ala aplikatzen ahalko, baina horren gu mugimendu politik hukiso horren aldea gertzen gira, eta gure duriko prefetak beharko luke frantzese estatuari galdegin txosten juridiko bat ikusteko egin garritasuna uh, eh, egoileak estatutuaren inguruan. Ondoko urratxak zein izan daitezke? Ba hor, uh, eh, argita garbi uh, galdeiten dugu erantzun bat prefetari, ikusiko zen eurri hartzen dituen eta ze erantzun emanen duen nahi e mm. eta horokorki guk segitzen dugu beste eragileekin egituratzen, eh, manifaren Eh, manifatik landa biharamunak izanen zela iragarrik eh, eta ari gira frente zabal edo plataforma edo sare bat antolatzen gure aldarrikapenak aman komunian uh, eh, jartzeko eta heldu diren uh, hilabeteetan berritzere ekimen eta mobilizazioak uh, iragartzeko berritzere pentsatzen baitugu erri mobilizazioak ditola biharko zerabideak uh, lortuko. Ados ba, Nikolas Blea, mil esker, eta segituko dugu urbiletik, gukere gaia, mil esker. Mil esker zuri. Aio. Aio.